avantagiai genoi de neandertaluloi. Ciu homo posedas internan horlogion cius stiras la dormain cae vecain fasoin. Fru matenemuloi eble heredis sian etson de apartai pratempai homoi, ciel tion nun constatas esplorista te amo. Ciu shatas levigi fru matene, cae ancau enlitigas fru vespere, tiu eble havas, en sia hereda materialo, genoin, ciui origine devenas de la neandertala homo. Tion el trovis esplorista teamo de la Universitato de Californio en San Francisco. Faculoi nomas tion la circau diurnan ritmon, do temas pri la capablo de organismo sincronisi ciuin procedoin laula longezzo de diurno de dudec quar horoi. En tutte estis pli detale prilumigitai ducent quardec ses genoi ciui staras en contexto cun la interna horlogio de la homoi. Crome, oni ancau comparis la donoaon de neandertaluloi cun la genaro de modernai homoi. la analiso de la neandertalula donoao, quiu estas restinta en la genomoi de modernai homoi, ni malcovris bone rimarkeblan tendenzon, diras la studestro en San Francisco. Por controli la unuain resultoin, la esploristo e sinapogis sur datumoi de Brita Biobanco, qui disponas pri geneticai informoi, cae informoi pri sano cae vivo stilo de duona miliono da homoi. Char la antavuloi de la moderna homo sex cunigis cun neandertaluloi, lautio eblas che quelcae el hodiau vivantai homoi portas en si la neandertalan varianton, argumentas las ciencistoi. Iliai resultoi estis publicigitai en faca magazino. C'è la priugia analiso de la datumoi montrigis, che plei multai homoi ciui portis en si la gen variantoin, kiui devenas de la neandertaluloi, povas esti nombratai ancao alla chronotipo de la fru matena levigianto. Por la esplorista te amo, estas imageble, che tivi genoi estis avantagiae, char la neandertaluloi tiel povis pli bone adaptigi alla vivo en pli altai paralleloi cun lau sezone alternanta longezzo della tago. Estas ancau imageble che tivi genoi transiris gis hodiau ciel evoluzia avantaggio. La esploristoi tamen ne credas che estis dum la epoco de la neandertaluloi vera avantaggio esti matenemulo. Ni emas credi che tio estis signalo por tio, che la interna horlogio curas pli rapide, cae che la homoi dum tiu epoco povis pli bone adaptigi alla changigianta nivelo de lumo, diras la studestro. Modernai homoi portas en si gis quar procentoin da neandertalula donoao. Al tio appartenas genoi, kiwi staras en contexto cun la pigmentezzo de la hauto, cun la haroi, cae cun la immun sistemo. La causo por tio estas, che antau circa septec mil iaroi, gruppoi de la rectae antauuloi de la moderna homo sapiens, migris de Africo, directe al Eurasio. Tie ili rencontis la neandertaluloin, ciui estis lintai la regionon iam cent miloin da jaroi antaue, cae ciui lautio estis adaptigintai alla pli malvarma climato. Ec se la datumoi de la actuala studaggio liveras fortain indicoin, tamen ne dependas nur de la neandertalulai genoi, ciu iu estas matenema homo au ne serio da aliai factoroi, tiel exemple influoi de medio cae culturo, sed ancau aliai genoi partoprenas en la stirado de la dorma veca ritmo de la moderna homo. Por taluloi estis tamen antau miloi da iaroi certe avantaggio comenzi la serciadon de nutrajoi, ciam estis suffice hele tiu cele.